remember Բոլորդ գիտեք, 2017 թվականին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի կողմից եւ իմ կողմից ստորագրվեց հուշագիր, որը նվիրված էր բնածին հիպոթիրոզի վաղ հայտնաբերմանը։ Միևնույն ժամանակ Արաբկիր բժշկական կենտրոնի պատասխանատուների հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել Արևիկ մանկական բուժմիավորումում ներդնել հերաբժշկության սարքը։ Եվ այսօր մեր հյուրն է պարոն Բաբլոյանը, որպես նվիրատվություն ընկերություն Արևիկ մանկական բուժմիավորմանը տրամադրում է հերաբժշկության սարքը, ինչի համար ես իմ երախտիկի խոսքն եմ ուղում պարոն Բաբլոյանին։ Նաև այսօր մեր հյուրն է պրոֆեսոր Բադալանը, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության գլխավոր մանկական օնկոլոգը, որը կներկայացնի ժամանակակից վաղ հայտնաբերման հնարավորությունները օռուցքային հիվանդությունների, նաև օգտագործելով հերաբժշկության հնարավորությունները հնարավորությունները։ Երկու տնօրենների կողմից ստորագրվի հուշագիր վերաբերյալ հերաբժշկության ներդրմանը եւ հետագայում շահագործմանը։ համագործակցության հուշագիր ստորագրեցի երկու կազմակերպությունների միջև, Արաբի բժշկական համալի եւ Արաբի մանկական բուժմիավորման, ինքը համաձայնագիրը, հուշագիրը իրենց ներկայացնում է համագործակցություն երկու կազմակերպությունների միջև հերաբժշկության համակարգի շրջանակներում, ինչ է իրենց ներկայացնում հերաբժշկությունը։ Հերաբժշկությունը այն սարքավորումներն են, որոնք դուք տեսնում եք աճում դրված, ներկայացնում է Իրանից հիմնական սարքը, որը որ ամբողջապես միանում է ինտերնետ համացանցին եւ ուղիղ կապ է ստեղծում աշխարհի յուրաքանչյուր կետի հետ։ Ինքը հնարավորություն ունի իրեն միացնելու մի շարք բժշկական սարքեր, օրինակ այստեղ մենք հիմա ունենք օտոսկոպ եւ ավտալմասկոպ, այսինքն մենք կարողանում ենք մեծ հեռավորության վրա փոխանցել աչքի հատակի տեսքը եւ հեռահար ձևով խորհրդակցել օրինակ օկուլիստի հետ եւ հասկանալ խնդիրը եւ օտոսկոպը ականջի հետ կապված որից է բորբոքման կամ խնդրի դեպքում նույնպես կարող ենք հեռավորության վրա այդ ամեն ինչը կազմակերպել նաեւ այստեղ ներկայացված է ընդհանուր սարքը, որը որ կամերան է, որ կարողանանք շատ-շատ մոտիկից ընդամենը միլիմետրերի վրա կարողանում է ցույց տալ մաշկի վիճակը ոչ միայն մաշկի, եթե պետք է լորզաթաղան, եթե պետք է խոսքով ամեն ինչ կարող ենք մենք փոխանցել նույնպես հերավորության վրա։ Ասեմ, որ ինքը նախատեսում է երկու կազմակերպությունների միջև փոխադարձ խորհրդակցություններ, կոնսիլիումներ Իրանների շուրջ, այսինքն դեպքեր կան, որոնք որ պետք է քննարկվեն կոնսիլիումների ձևով, այդ դեպքերը քննարկվելու են եւ մեր համաձայնագրի մեջ ներառված են նաև այն մասնագիտությունները կամ այն ծառայությունները, որոնք հնարավոր է նշված համագործակցության շրջանակում կազմակերպել այդ կոնսիլիումները։ Նշեմ նաև, որ Արաբկին բժշկական համալիրը լինելով նաև երեխաների ու դերասների առողջության ինստիտուտ իրականացնում է որոշակի նաև բժշկագիտական գործունեություն, գիտական գործունեություն եւ տարբեր կառույցների հետ աշխատելով մշակում է գիտա մեթոդական ձեռնարկներ եւ մի շարք բժշկագիտական նորարարությունների մեջ են գրկված։ Այդ առումով նաեւ ինքը այս համագործակցության շրջանակում հնարավորություն ունի տվյալ դեպքի, տվյալ խնդիրների դեպքում ներգրավել այլ բուժհաստատություններից մասնակիցների, այսինքն մենք չենք սահմանափակվելու միայն արաբկիր բժշկական համալիրի ունեցած բազայով, կարող ենք նաև ներգրավել այս շրջանակներում այլ մասնագետների, այլ կենտրոններից։ Ոնց է համակարգը գործելու։ Մենք հիմա կմիանանք ուղղակի Արաբի բժշկական համալիրի կողմից առայժմ դահլիճում չի տեղադրված, որտեղ որ պետք է աշխատի սարքը, ուղղակի ոնց որ ասած տեստովի կապ ենք փորձում հաստատել հիմա Երևանի հետ եւ կներկայացնեմ ձեզ բժշկուհին Ստելլա Սարգսյանը ինքը համակարգելու է այս ծրագիրը, այսինքն աշխատանքը կատարվել այսպես. Արաբի բժշկական համալիրի կողմից Ստելլա Սարգսյանն է համակարգելու եւ Արևիկ մանկական բուժմիավորման կողմից համակարգելու Ասլանյան Սևակը, իրենք իրար հետ կոնտակտի մեջ են լինելու, խնդիրների առաջացման դեպքում բժիշկները ներկայացնելու են այս կողմից Սևակին, որպեսի նա ամբողջ ինֆորմացիային տիրապետի էպիկրիզը հետազոտության արդյունքներ փոխանցելու է բժշկուհուն Ստելլա Սարգսյանին, ով որ այնտեղ միանգամից դու արդեն ստերից է լողորտված, ողնորոշվել է թե որ մասնակետին պետք է ինքը ներգրավի տվյալ աշխատանքի մեջ։ Համագործակցությունը ընդհանրապես բազմապրոֆիլ է Արևիկ մանկական բուժմիավորման հետ եւ Արաբկիր բժշկական համալիրի հետ։ Ընդհանրապես տարբեր ուղություններով ենք համագործակցում։ Այս անգամվա այցելությունը նշանավորվեց նրանով, որ քնքեցինք համագործակցության համաձայնագիր երկու բուժհաստատությունների միջև եւ այդ համաձայնագրով մենք դրեցինք սկիզբ մի գործընթացի, որն է, որ երկու կազմակերպությունների, երկու բուժհաստատությունների միջև համագործակցություն հերահար բժշկության համակարգի միջոցով ինչ է իրենց ներկայացնում հերարարժեշկությունը, դա համակարգ է, որ կարողանան տարբեր դեպքեր, որոնք որ խնդրահարույց են եւ քննարկման ենթակային քննարկել հերավորության վրա համապատասխան մասնագետներ ներգրավելով եւ տվյալ դեպքին տալով ճիշտ ուղղորդում, ճիշտ բուժում եւ իշահ մեր փոքրիկների, ովքեր որ կունենան նման խնդիր։ Պարոն Բաբոյան, արաբ գիրբժշկական համալիրը նման տարբերակով որ երկրների հետ է կարողանում համագործակցել։ Արաբ գիրբժշկական համալիրում արդեն դերդրված էր մոտարապես 7-8 տարի այս համակարգը եւ նման ֆորմատով, նման տարբերակով արդեն համագործակցում համեմատում էր Միացյալ Նահանգների Նյու Ջերսի Սեն Ժոզեֆ համալսարանական հիվանդանոցի հետ եւ Սեն Ժոզեֆը համակարգելով այս process-ը կապում էր աշխարհի յուրաքանչյուր կլինիկայի հետ, որն էլ որ մեզ տալիս էր հնարավորություն այս կամ այն խնդրարույց դեպքը քննարկել եւ ճիշտ լուծում ստանալ։ Ձեր կողմից տեխնիկական մասը մեր մանկաբույժն է, որը որ համակարգելու է ցույց ծրագիրը հարաբերական բժշկական համալիրի կողմից, իսկ այստեղ բժիշկը Սևակը Ասլանյան համակարգելու է Արևիկ բուժմիավորման կողմից, իրենք իրեր հետ միշտ կապի մեջ են լինելու, փոխանակվելու են այն տվյալներով, որոնք որ պետք է քննարկվի մոտ ապագայում կազմակերպվող հերաբար բժշկության սեսիայում եւ այդ ինֆորմացիան դրվելու է քննարկման եւ այս կամ այն դեպքի հետ կապված լուծումը առաջարկվի։ Մենք շատ փորձեր ունենք, որ 80% դեպքերում որևիցե բան չի փոխվում մոտեցման մեջ, այսինքն հաստատվել է նույն Միացյալ Նահանգների մասնագետի կողմից, որ արաբկի բժշկական համալիրում բուժվող այս կամ այն հիվանդությամբ երեխան, որը ներկայացվել է իրենց, ասել են, որ գիտեք, որևիցե սխեմայի մեջ փոփոխություն չկա, շատ ճիշտ եք գնում, դրա համար պետքա շարունակել ուղակի բուժումը։ Բայց եղել են դեպքեր, որոնք որ ասել են, գիտեք, ոնց որ թե դիագնոստիկ մասում դուք մի փոքր պետք է լրացիչ հետազոտություններ անեք, որպեսզի կարողանաք ապահովել, հասկանանք այ այս խնդիրը արդյոք արկա է թե ոչ։ Փորձել ենք նոր արդեն մոտեցումով իրենց առաջարկած մոտեցումով եւ գտել ենք իրականում այն ինչ որ մեզ հուշել է։ Սա տալիս է նաեւ ոչ միայն տվյալ դեպքի լուծում, սա տալիս է նաև կրթական մաս ունի այս ծրագիրը, այսինքն սա տալիս է մեզ նոր մտածելակերպի, նոր բժշկագիտության նոր մոտեցումների ձեռքբերում, որ հետագայում մեր բժիշկները կարողանան արդեն ինքնուրույն այս կամ այն դեպքի շուրջ որոշումներ կայացնել եւ ճիշտ բուժել երեխաները։ Մենք այսօր համաձայնագիր է, որ ստորագրեցինք, ինքը գրեթե բոլոր նեղ մասնագիտություններն ու լայն մասնագիտությունները ընդհանուր ներառում էր, սակայն հայտարարվեց նաև, որ լինելով երեխաների դերասների հարաբերության ինստիտուտ արաբկի բժշկական համայնք կարող է ներգրավել այլ բուժհաստատություններից մասնագետներ։ Մենք մեր ոնց որ փոքրիկ դելեգացիայում ունենք նաև մեր գլխավոր մանկական օնկո մասնագետը, օնկոլոգը պրոֆեսոր Վադալյանին մեր հետ եկավ եւ նույնպես ինքը չլինելով մեր հաստատության բուժանձնակազմի մեջ, բայց ինքը նույն ձևով պատրաստ է համագործակցել այս ծրագրի շրջանակում, եթե քննարարույց դեպքը քննարկվի։ Այսօր շատ օրակարգ օր է մեր համար, որովհետև մենք հաստատեցինք կապ Արաբի բժշկական կենտրոնի հետ, այս հերա բժշկության ծրագիրը մենք հաստատեցինք, ունենք կապ բժիշկների հետ, որ մեծ բավականին աշխատանք կարան կատարենք, միայն այն պատճառով, որ կարանք կազմակերպել ոչ միայն լեկցիաներ, կոնսուլտացիաներ Երևանյան բժիշկների հետ, այլ նաև կան այստեղ սարքավորումներ, որոնք թույլ են տալիս, ինչպեսին է ավտոմասկոպը եւ օտոսկոպը, մենք մաշկի տարբեր հիվանդությունների ժամանակ կարանք նույն վարքյանին բժիշկների հետ հաստատենք կապը, մենք ստեցու ցույց տանք, իրանք դե տենան ինչպիսի պաթոլոգիա ունի, ինչպիսի հիվանդություն կա եւ տվյալ պահին խորհուրդը տվյալ բժշկին այդ բուժման հետ։ Եվ շնորհակալություն ենք հայտնում Արման Բաբլոյանին, տնօրենին Արաբկիր կենտրոնի, որ այսօր նվերեց մեզ այդ սարքավորում։